Gurekin e, ELB eh, sindikatuko Emili Dubois egunon? Bai, egunon. E ELBek du txikitzen, elaborarienen eh, txokoa, bon, be, lehenik ez pestarik, ez da galtze handi bat? Eh, bai, aurten ez da izanen, eh? bai, ara bon, diru mainan pixka bat eh, bai, kalte eginen du, eh? eh zenta diru horrekin lan postu bat bagatzen dugu, gehi pixka bat laborarien uh, fresak edo, Donc, eh, bon, egeran eh, eh, guretzat uh, kalte eginen duela bai. Urtean, eh, langile bat pagatzen zuela hori esker, bai. eta laborariek ere hainbat ekoizpen hornitzen dituztela pestendako. Hori da, eh, bostegunez zaltzen ditugu laborarien moskinak, eh, kantitate handian, eta horrek ere eginen du uh, kalte gure txaldetan, zenta be, gure mozkinak eh, beharko dira saldu eh, beste manera batez. Bo, hori zen ere behar bada, erakus leio bat da, uh, zuen laborantzaren dako? Bai, gure etzat memento biziki importanta zen, zenta hor dugu gure uh, promozioa egiten, gure laborantza erakusten uh, jender, uh, ze laborantza egiten dugun gure txaldetan, eta gure txatu hor da eh, importanta izaitea, eh, eta hor ikusten ditugu gure betzeroak ere, zuzenean. Eh? Eriko etxearekin, ez dakit eh, zer direna ahemanak, bo, badakigu behar bada, xingarferia txikiko dela urte undarian, pestak ez dakigu, uh, zerbait aipatu du Eriko etxeak, eh, kalte ordain bezala, beste leku bat eskaintzeko, edo behar bada laborantza ministeritzarekin aizizte, nola pasatzen da, olakoetan? Uh, ez, mementuan Eriko etxeak ez du deus ez gira diakinean, zerbait eginen dutenez, uh, larrezkenean edo ez, gu ez gira bate ono uh, kurantean, bat ere. Eta bez galtze horren betetzeko zaila da, badakigu langile baten kostua gutxi gura bera urtean uh, ze kostu den, ez uh, aizizte gogoetatzen, uh, zer nola uh, konpondu nola konpondu egoera aurtengo? Ba, ortengo, uh, be, gure reservetik aiko gira, eh? ez dugu beste auturik. Espero uh, beste urtean uh, eginen dugula laboraren txokoa. Eh? Hala. Me hor ez dugu beste uh, uh, beste uh, soluzionarik, eh? behar dugu uh, gure reserbekin egin eta ikusiz nola pasatuko den geroa. Beraz, haustegun untan, simiko ekipi batekin? Hala enan, bai, guretzat da, da ere importanta zen, zenta hor irueun laguntzaile bizen baitira eta da memento bat ere denak elgarrekin hor lanean hartzea, lanean bainan eh, memento bat ere eh, gure laborarien eh, ikustea denak elgarrekin. Hala, eta generat txandaka harizizte ez, provintziaka edo eskualdeka edo laborarien hartzean? Bai. Hori da. Hori da, eta eh, egia la, laborariek eh, orain sartia dute laburuan, eh, baionako pestak hor be, izan behar dela, eta, eta memento bon, lanada, baina memento gozoak pasatzen ditugu gure artean ere. Bon, agian, eluden uh, urte arte eranen dauzugu, han? Ah, bai, Antik. espero, eh? Denentzat espero, e... bon, hala. Laborarien txokotik egiteko elgarrizketa berriz. Hala, hori da, zuzenean. Bai, Emili Dubois, mileskar? Bai, mil eskerziak, eta pasa